الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته ومن سار على نهجه إلى يوم الدين man sauraro assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin sabon mu na fatoyin rahama inda ni shehu bala kabara nake gabatar da wannan shiri a halin yanzu tare da shehu malamu ma doktor shek muhammad sani umar rijiyar lemo a babban malami a tsangayar shari'ar addinin musulunci da ke jami'ar bayar a nan kano kada a manta za a iya aiko mana da sakonnin tambayoyi ta lambar waya wato 0805782974 za kuma iya aiko mana ta 080555 daya uku sifili takwas sifili biyar biyar biyar hudu hudu hudu daya uku za kuma iya aiko mana ta adireshin mu na yanar gizo wato fatoyin rahama at yahoo.com ko kuma a dandalin mu na sada zumunta wato facebook akan wakalla bismillah alhamdulillah rabbil alamin wa salamu ala ashrafil mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in amma ba'du dan uwa masu sauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kamar yadda muke cikin bayanin abubuwan da suke da tasiri wajen rage imani imanin mutum su sa wa imaninsa tawaya da nakasa da ci baya akwai abinda ya shafi wasu abubuwa wanda suke ba tare da dan adam suke ba amma kuma suna kawo wa dan adam cikas ko da yaushe wato ba a jikin halittar dan adam suke ba amma suna tare da dan adam suna kawo masa cikas musamman a batun imaninsa mafi girma da hadarin waɗannan abubuwa shine shaidan. shaidan yana daga cikin abubuwa da suke da tasiri kwarai da gaske wajen sabbabawa imanin bawa na kasa shaidan babban makiyi ne ga muminai ya dade yana dakon yadda zai cutar da su ba shi da aikin yi a rayuwarsa illa yadda zai girgiza imanin bayi muminai ya rauna nashi ya bata shi dukkan wani wanda ya mika wuyansa ga wasu wasin shaidan ya ba da zuciyarsa ga shaidan bai koma zuwa ga Allah ba to wannan imaninsa zai samu rauni kuma zai na nakasa watakila ma ya ga ya zare masa imanin gaba ɗaya gwargwadon yadda musulmi ya sa ya wato ya biyayya ga wasuwasi na shaidan gwargwadon yadda imaninsa zai samu matsala Allah ta'ala ya yi mana gargaɗi mai tsanani game da shaidan ya bayyana mana haɗurransa da ƙarshen wato mummunan karshe na wanda zai yi biyayya ga shaidan kuma Allah ta'ala ya gaya mana cewa shaidan ba karamin abokin gaba bane gare mu don haka ya umarce mu mu ma mu mayar da shi abokin gaba haka kan mu mika masa wuya kan mu yadda da dukkan wani wasu sa da sake-sakensa Allah ta'ala yana cewa ya ayyuhallazina amanu la tattabi'u khutuwati shaitan ومن fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar ya ku wadanda suka yi imani kada ku yi biyayya kada ku bi hanyoyin shaidan wanda duk ya bi hanyoyin shaidan to ya sani shaidan yana umarni ne da mummunan aiki yana umarni da alfasha da mummunan aiki hakanan Allah ta'ala ya ce inna shaytana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwwa inna ma yad'u hizbahu yakunu min ashabis sa'ir lalle shaidan maki ne gare ku don haka kuma yadda shi makiyin ku kadai yana kiran jama'a sane don su zama cikin ma'abota wuta hakanan a wani gurin Allah ta'ala yana cewa inda shaytanu linsani a duhun mubin lalle shaydan ga mutum mai kiyayya ne kuma mai bayyana kiyayyarsa gare shi a wani gurin Allah ta'ala yana cewa istahwaza alaihim ash-shaytan fa ansahum zikrullah ulaika hizbu shaytan ala inna hizba ash humul khasirun shaiɗan ya ci galaba akan su don haka ya mantar da su ambatan Allah waɗannan su ne rundunar shaiɗan kuma lallai rundunar shaiɗan su ne suka yi asara don haka wajibi ne ga mai hankali ya shiga taitayinsa game da wannan babban abokin gaba wanda ya bayyana gabarsa a fili kwaro-kwaro tun zamanin da Allah ta'ala ya halarci annabi Adam alaihissalam kuma gaba ɗaya sadaukar da rayuwarsa da kansa wajen yadda zai gawo tarnaki da lalata wato 'ya'yan annabi Adam alaihissalam kamar yadda ya cin alwashi gaban ubangiji yake cewa ka hadha allazi karramta alayya la in akhartani ila yawm na la ahtanikanna zurriyatahu illa qalila yake gaya wa Allah cikin rashin kunya yake cewa kaga wannan da ka karrama shi a kaina idan har ka jinkirta na zuwa alkiyama wato zuwa tashin kiyama sai nayi kace kace da zurriyarsa sai yan kadan waɗanda ba za su yi min biyayya ba don haka ubangiji ta'ala a cikin ayoyi da yawa ya umarce mu da cewa mu shiga taitayin mu mu ga mun kare kanmu daga waswasi da sharrin shedan ubangiji ta'ala ya gaya mana yadda shedan ya yi alkawari ya ci alwashin cewa sai ya toshe mana hanyar da take miƙaƙƙiya wato hanyar zuwa ga Allah sai ya bullo mana ta ko'ina ya bullo mana ta kowane bangare sai ya fito mana ta gabanmu ta bayanmu ta dama da hagunmu sai ya kokarin yadda zai ga ya har ya mu da Allah ya raba mu da hanyar Allah ya lalata mana zukatanmu yake cewa Allah ta'ala yake gaya mana yake cewa la'aqudanna lahum siratal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wala tajiru aksarahum shakirin yake cewa sai na toshe musu hanyar kamar madaidaiciya sun mala'ati yadda min bayni adihim kuma sai na zo musu ta gaban su min khalfihim kuma sai na zo musu ta bayansu su an aymanihim kuma sai na zo ta hagun ta daman su wa an shama'ilin kuma sai na zo musu ta hagunsu wala ta jiru aksarar shakin kuma za ka taɓa samun mafiya yawancinsu masu godiya ba za haka ubangiji ya gargaɗe mu da cewa kada mu yi masa biyayya kada mu miƙa masa ragamar mu ya umarce mu da mu nuna kiyayyar mu gare shi mu saba masa Allah ta'ala ya ce inna shaytan lakum aduwwun fattakhizuhu aduwa lalle shaytan maki gare maki ne gare ku dan kuma yadda shi maki ubangiji ta'ala yake cewa ya bani adama la yaftinanakum ash-shaytan kama akhraja abawaykum min aljanna ya ku 'ya'yan adam kada shedan ya fitine ku kamar yanda ya fito da iyayenku biyu daga aljanna ubangiji ta'ala ya labarta mana irin yadda ya yi wa iyayenmu biyu adam da hawa domin ya gargade mu ya ja kunnan mu kada mu yadda mu yi masa da'a kuma ya yanke dukkan wani hanzari da za mu iya bayarwa yayin da muka yi masa da'a muka yi masa biyayya Allah ta'ala ya umarce mu da mu bi sa wanda yake madaidaici don haka ɗan babban maki yake ga dan adam sa dare da rana shine ya bata akidar mutum da lalata masa imani don haka dukkan wani mutum da bai yi wa kansa katanga ba bai sa wa kansa wato tsari ba da katanga ta hanyar ambatan Allah da komawa zuwa ga Allah da neman tsari da shi don dan adam bai yi wannan ba to zai zama wani zuciyarsa za ta zama wata farfajiya ta sukuwar shaidan shaidan zai rika sukuwa a zuciyarsa yana kawata masa yana masa wasu aikata munanan ayyuka yana kwadaitar da shi aikata manyan laifuffuka yana ziga shi yana ingiza shi wajen ya ga ya saba wa Allah alam tara anna arsalna shayatin ala alkafirin ta'uzzuhum azza Allah ce baka ga yadda muka turo shaydanu muka saki shaydanu akan kafirai ba suna ingiza su ingizawa sosai saboda idan har mutun ya yadda ya mika raga masa ga shaydan to wannan yayi asara don haka a hirdinka kada ka mika wuyanka ga shaydan kada ka mika zuciyarka wacce anan tunaninka yake anan aqidarka take anan imaninka yake kakka mika ta ga shedan kakka bawa shedan dama ya iya shiga cikin kokon zuciyarka saboda in kai haka zai lalata maka zuciyarka ya jefa ka cikin wata banna da zaka kasa fitowa kuma ya jefa maka nau'i na wasu wasi iri-iri da tunani mai cutarwa iri daban-daban kuma ya hana ka kayi tunani kan abin da zai amfane ka kana da dama idan ka koma ga Allah ka rike ubangiji ka yawaita ambatansa ka sanya Allah ta'ala a zuciyarka to da wannan zaka shiga zaka sa tsari tsakaninka da shedan shedan ba zai iya samun dama ya ci galaba akan ka ba haka wanda kuma duk ya kaucewa hanyar Allah ya bijirewa hanyar Allah to ya sani cewa babu wata hanya ta ta uku daman daga hanyar Allah sai hanyar shedan idan mutum ya saki hanyar Allah to ya bi hanyar shaidan babu wani wata hanya tsakatsakiya da mutum zai ce shi ba hanyar Allah yake ba ko hanyar shaidan yake ba inda ya bar ta Allah to yana ta shaidan to wanda kuma duk ya bi hanyar shaidan to shaidan ya samu abokin tafiya jahannama ce wa man ya'shu an zikrir rahmani nuqayyib lahu shaytanan fa huwa lahu qarin wa innahum la yasuddunhum 'anil sabili wa yahsabuna annahum muhtadun hatta idza ja'ana qala ya laita bayni wa baynaka bu'da al-mashriqayn fa bi'sa al-qarin Allah ce duk wanda ya ya kaucewa ambatan ubangiji mai rahama to za mu hada alaka za mu hada alakarsa da shedan shedan ya zama abokin tafiyarsa lalle shedanu suna hana su bin hanyar Allah suna dora su kan wasu hanyoyi marasa kyau sai su rika tsammanin cewa su a bisa shirya suke Allah ce har sai lokacin da mutum ya zo gare mu ya rika yin da na sani yana ya laita ni wa bainaka mashirikai mashriqaini ina ma tsakanina da kai wato tazarar da take tsakanina da kai ta kai tazarar da take tsakanin bangon gabas na duniya da na yamma fa bi isal qarin tir da wannan abokin tafiya Allah ta'ala ka kiyashe mu amin summa ah, malam tambaya ta farko take cewa wadda ta fito daga inuwa muhammad ya ce malam menene hukuncin masu sa karatun alkur'ani a lasifikar masallaci da daddare ga shi kuma suna damun makota to har kullum shi addini addini ba abu ne da mutum yake yin shi da ka ba da mutum ne da yake yin shi da ganin dama ba ko abin da kake zaton shi ne addini kawai ka yi a'a Allah cewa ya yi ayyuhal ladina amanu kaddimu bai na yadda illahi wa rasuli ya ku waɗanda suka yi imani kada ku shige gaban Allah da manzansa malamai suka ce abinda ake nufi ka shige gaban Allah da manzansa shine yi gaban kanka wato ka yi wani abu na addini ba tare da ka samu umarni daga Allah ba ba tare da ka samu umarni daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato idan mutum ya haka to ya yi gaban kansa Allah ya ce ku mu'mine kar ku rika yin gaban kanku wani ya ce wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula kada ka kuskura ka bi ko ka yi baka da ba ka da ilimi a kansa in aka ce ilimi ana nufin abinda baka san hukuncin Allah a kansa ba Allah ce inna sam'a lalle ji da gani da zuciya dukkan waɗannan ababen da ake tambaya akan su ne gaba ga ubangiji saboda haka ba daidai ba ne mutane su rika yin abubuwa da ka kawai tsammanin su cewa in sun yi haka kamar sun yi wani abin kirki Allah ta'ala zai ba su lada abin da ya shafi sallah ubangiji ta'ala cikin shari'arsa ya tsara mana yadda za mu yi musanar da junanmu lokacin sallah yayi ya tsara mana yadda za a yi mu sanar da mu lokacin tayar da sallah yayi aka shar'anta kiran sallah aka sanya gwaggwaban lada cikin kiran sallah aka umarci muminai da su kiran sallah ya zama shi'ar ne alama ce da take nuna cewa wannan garin akwai musulmi ta hanyar idan an ji kiran sallah yana tashi a wannan garin saboda lokacin da sallah lokacin ta yayi abinda shari'a ta ajiye shine a yi kiran sallah cikin kalmomin da shari'a ta tsara shi ma ba wai yadda mutum ya kada ma zai yi ba akwai kalmomi da shari'a ta tsara wanda su ake faɗa a sanar da mutane cewa lokacin sallah yi kowace sallah da ake yi tana da kiran sallah guda ɗaya in banda sallar asubahi ita kasancewar mutane a daidai wannan lokacin suna gidan dajinsu suna bacci sai aka shar'anta kiran sallah guda biyu kiran sallah na farko domin a tashi mutane daga bacci su kinsa su shirya su yi alwala su taho masallaci kiran sallah na biyu domin a tabbatar da cewa lokacin sallah ya yi waɗannan su kaɗai ne kiraye-kirayen sallah guda biyu a asuba da shari'a ta tsara sannan kuma ba ta sanya wata tazara mai nisa tsakanin kiran sallah na farko da na biyu ba yar tazara ce kankanuwa wacce za ta ba wa mutane dama su tashi su kinsa su taho masallaci ba a ce a yi kiran sallar farko ba sai kuma bayan awa ɗaya sannan na biyu biyu baya ba a kuma taɓa shar'anta kiran sallah sama da ɗaya a asubahi ba wato kamar yadda za ka ga wasu masallatan saboda jahilcin ladanin da kuma rashin mafaɗi da rashin mai kwaɓa. za ka ga an yi kiran sallah uku hudu biyar musamman ma a lokutan azumi wanda wannan ya saba wa koyarwa ta Allah da manzansa wanda wannan yana cikin yin gaban kai da shigewa Allah da manzansa gaba da Allah ta'ala ya ce kada mu'mine su yi la tuqaddimu bayna illahi wa rasuli kada ku wuce gaban Allah da manzansa wato ku yi abinda ba shi aka sa ba ku yi abinda ba a umarce ku ba to sannan kuma aka samu yanzu wasu baya ga kiran sallah da wasu suke yi fiye da kima ko a tashi a rangada kiran sallah tsakiyar dare sai aka samu wasu kuma su ma saboda jahilci da wucewa gaba ga Allah da manzansa da rashin tsoron Allah bayan kiran sallar kuma sai a danna kaset wani lokaci ma za a yi kiran sallar kafin na biyu din ma za ka samu akwai tazara mai yawa awa daya ko minti arba'in ko minti talatin da biyar sannan kuma sai a kunna alkur'ani a saka karatun kur'ani ko kuma a saka wa'azi wanda dukkan wannan baya daga cikin abin da musulunci ya koyar baya daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya dora bayansa ya dora al'ummarsa a kai na shirya ka sani cewa ba duka wanda suke jin kiran sallah aka wajabta musu zuwa masallaci akwai wanda yake an masa uzuri ko dai saboda rashin lafiya ba zai iya tahowa ba an masa uzuri ya yi sallarsa a gida akwai mata wanda ba a wajabta musu zuwa masallaci ba amma fifita fi sallarsu a gida saboda sama da su zo masallaci akwai yara ƙanana wasu ma sallar ba ta zama wajibi a kansu ba wasu ma ba su kai shekarun da za a umarce su ma da sallar ba yara ne kanana to a cikin irin wannan yanayi yayin da ka zo kana ta rusa kiran sallah ba kakkautawa ko ka ɗauka sai na karatu ka wura lasifika to duk waɗannan ka shiga haƙƙinsu ka shiga haƙƙin mara lafiya wanda a daidai wannan lokacin tayu ya samu ya ɗan kwanta kuma gashi asuba ba ta yi ba bari a ce a tashe shi sallah ka tashe shi ka hana shi bacci akwai yaro karami wanda shi ma watakila wannan karatun zai farkar da shi a wannan lokacin ya addabi iyayensa ya dame su ka shiga haƙƙinsa to kaga wannan shiga haƙƙi ne kuma Allah ta'ala ba zai kyale mutum ba idan ya shiga haƙƙin dan uwansa kada ka zata abinda kake daidai ne kamar da yanzu muka ji fadar Allah da yake magana akan shaidanu ta yadda suke ainihin rudin wasu suna nuna musu wasu hanyoyi da sunan hanyar Allah ce Allah ta'ala ce wa innahum la yasuddunahum anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun suna kawar da su daga kan hanyar Allah amma su tsammanin su daidai suke yi Allah ta'ala ya ce da muhallu nabiyukum ba ku labari ga waɗanda suka fi kowa asarar ayyukansu waɗanda aikinsu ya ɓace musu a nan duniya allazi na zalla sayun fil haitu duniya wahum ya sabu na annahun nuna suna aikinsu ya ɓace a nan duniya wato suka saki layi tun a nan duniya amma suna tsammanin daidai suke yi saboda haka ba ƙaramin wato musiba ba ce mutum ya zama ya karkace hanya amma ya rika tsammanin cewa abin da yake yi din daidai yake yi su haka ya kamata mutane su gane wannan su gane shi addinin Allah ba wai kawai abin da duk kaga ya zo maka a rai cewa in kai haka ko yana da kyau ba ka ji cewa ai qur'ani kasa idan har annabi sallallahu alaihi ya hana cewa mutum ya daga sautinsa sautinsa ba wai sautin lasifika ba sautinsa shi da qur'ani da cutar da wani wanda shi a lokacin wani abu daban yake yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wala yajhar ba'dukum bil qur'ani ala ba'd kada sashin ku kada sashin ku ya rika daukaka muryarsa da alqur'ani akan sashi haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada sashin ku ya rika daga muryarsa yana karatun qur'ani yana hana wani tayi wani bacci yake yi tayi wani nafila yake yi tayi wani shi shi ma yana nashi karatun qur'anin idan ka koyi naka wato sautin ce ka shiga haƙƙinsa haka mutanen da suke wannan su san cewa suna cikin waɗanda suka yi asara aikinsu kuma suna yin abin da suke zaton daidai ne alhalin kuma hanya ce ta shaidan sai tambayar fati ishaq ta ce malam shin ya halatta idan ana bi na bashi ni kuma ina bin wani in hada su ya biya shi Eh, wanda ita ce kira hawala a shari'ar musulunci an yadda idan ana bin ka bashi kai kuma kana bin wani bashi ka hada wanda kake bi bashi da wanda yake bin ka bashi ya biya shi wanda shi ake kira hawala wato dauke ko dauke bashin da yake kanka ya koma kan wani annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa batlul ghani zulmun faman utbi'a ala ala mallin falyattabi wato taurin bashin wanda Allah ta'ala ya hore masa abin biya taurin sa zalunci ne wanda kuma duk aka ce ya je wato aka tura shi ya karbi sa gurin wani wanda Allah ya hore masa to ya je ya karba wato idan ya kasance wanda aka ce ka karba a sa mutum ne wanda Allah ya hore masa abin biya yana iya biya wato ba ya tura ka can ba saboda shi ya kasa karɓo kuɗinsa ya same shi mai taurin bashi ne ya ƙi biyansa to sai ya ce ku ware tsakaninku abinda ake nufi wancan yana da ikon da zai biya to shi kenan sai ka ce to tun da wane ni ka gaba da kuɗi amma wane ina bin shi kuma yana da halin da zai biya sai ka je sai ku haɗa su to wane kuɗin da suke bina ko kuɗin da nake bin ka ga wane shi zaka bawa wannan ya halatta a shari'a musulunci kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda aka tura shi gurin wanda Allah ya hore masa abin biya din to ya yadda ya karbi wannan wasu malaman ma har suna cewa wajibi ne ya karba saboda an ce wani man utbi ala malihin falyattabe wanda duk aka tura shi ga wanda yake da hali zai iya biyan sa to ya karbi wannan ya zama shi yake bi bashi saboda ka wannan ya halatta a shiranci. Hmm. na'am sai tambayar salisu inuwa ya ce malam shin ya halatta idan aka yi maka sallama a cikin gidanka ka amsa alhali kana cikin banɗaki? to banɗaki wato kalmar banɗaki mu a hausa ta ƙunshi abu biyu akwai wurin da ake tsuguno don biyan bukata ko bawali akwai kuma wurin da ake wanka wanda yake biyan bukatarsa ko yake bawali ko yake ga'idi wannan an hana shi surutu shari'ance ba a so yana surutu ko ma ya ansa sallama annabi sallallahu alaihi wasallama yayi bawali bai yayi bawali bai tsarki ba ne masa sallama bai ansa ba sai bayan da yayi taimama sannan ya ansa masa ya yace saboda ina kyamar in ambaci Allah ba cikin tsarki ba to kaga wanda duk zai maka sallama to haka ansa kana cikin banɗaki babu shakka kana ansawa ne ba a cikin yanayin tsarki ba a yayin da kake cikin biyan bukatarka akwai yanayi na biyu shine yanayi na wanka da shi ma duk mukan ce banɗaki gurin da ake yin wanka ko ɓangaren da ake wanka idan mutum wanka yake ba ba haya yake ba ba fitsari yake ba a wani lokacin don an masa sallama ya ansa babu komai zai iya ansa sallama saboda a wannan lokacin ba a cewa baya cikin sarki amma lokacin da yake bawali ko ga'idi wannan an hana ya rika maganganu ko ya rika abin nan saboda haka idan an masa sallama ya haƙuri in ya fito sai ya ansa sallamar kuma ya bada uzurinsa na'am sai tambayar salihu kulkul ya ce shi malam akwai yanayin da yake kasancewa a sami halaccin yin aiki da hadisi mai rauni ko wanda bai inganta ba to idan ka ce hadisi mai rauni shine hadisin da ba a wato ba a samu ya cika sharuɗan da ake bukata dukkan wani hadisin da za a jingina a sallallahu alaihi salama kai tsaye ya cika su ba akwai sharuɗa guda biyar wanda malamai suke faɗa akan cewa kowane hadisi sai ya samu wannan sharuɗa ne sannan ake ce masa hadisi sahihi wato hadisi karɓaɓɓe ko a ce da shi hadisi hasan wato hadisi karɓaɓɓe mai mataki na biyu ko wato martaba ta biyu na farko dole ya zama hadisi ne wanda salsalarsa ta sadu da juna wato wanda ya ji daga wannan wanda ya ji daga malaminsa kai zama akwai wani gibi tsakanin wannan da wanda ya ce ya rawaito a wajensa zama kowa ya ji a gurin dan uwansa sannan na biyu wannan shi ake kira ittisalus sanad sannan na biyu ya kasance adalai ne wato mutane ne adalai ba a san su da fasikanci ba ba a san su da ƙarya ba ba a san su da alfasha ba an yadda cewa mutane ne masu tsoron Allah wanda su ne adalai wanda ya su ya zama wato ta fuskar ilimi amintattu ne an yadda cewa mutane ne da sukan sukan saurari abu na ilimi kuma su rike ba mutane da dan sun ji wani abu ba nan da nan ka taba za su manta ilimin su bai tsaya a zuciyarsu sosai ba ko ba rubuta shi a rubuce ta yadda in ka bukaci su nuna maka za su iya dauko littafin su karanta maka ba wanda shi ake kira bab dabt sadrin ko dokta kitab sai sun zama amintattu ne ta fuskar ilimi sannan kuma ya kasance wannan hadisin bai zama bara gurbi ba ya saba wa ruwayar sauran mutane amintattu sannan ya zama ba mai wata illa mu ke boyayya ba waɗannan sharuɗa guda biyar dole sai sun samu sannan hadisi yake zama karɓaɓɓe to idan ya zarsa ɗaya daga cikin waɗannan sharuɗa to ya bada cikin kwandon hadisai wanda suke masu rauni wanda a kai tsaye ba a cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to hadisi mai rauni an yadda a yi ruwayarsa wato a ruwaito shi saboda watakila in an same shi ta hanyoyi da yawa ya tashi junansa ya karfafa junansa bisa wasu sharuɗa da malamai suke ambata wanda ga mutanen da suka karanta ilmi musala sun san sharuɗan da ake ambata wajen hadisi ya tashi ya tashi abin ya karfafa junansa ya zama hasan ligairihi shi ma ba haka kawai yake zama hasan ligairihi ba to wajen ruwaya an yadda a ruwaito ba matsala amma wajen aiki magabata na farko ba su yadda mutum ya dau ya bar hadisi sahihi ya tafi yana neman hadisi da'ifi ba to yana neman hadisi mai rauni saboda hadisi mai rauni zannun ne marjo wato zato ne wanda ba berin rinjaye ba zato ne ba mai karfi ba zato mai karfi kuma ba a yadda marar karfi zato marar karfi ba a yadda mu bauta Allah da shi ba Allah ta'ala ya ce in yattabi'una illa dhanna wa hum illa yakhrusun ba wani abu suke bi ba face zato ana nufin azzannul marjuh zato marar karfi kawai suke bi kuma shaci faɗi suke yi kaga Allah ya kushe wa masu riko zato Allah ta'ala yana cewa inna dhanna la yughni min al-haqqi zato baya wadatar da wani abu dangane da gaskiya wato zato baya da wani amfani in ana maganar gaskiya tsammani baya da wani amfani Allah na sa'istani bo kasiran min azan inna ba'd ne ism ku nisance waiwacin zato sashen zato zunubi ne zato in ya zama mara kyau ne to ba zato ne mai kyau ba zato ba ne da ya kamata mutum ya rike shi so alkur'ani da dama a gurare da dama Allah ta'ala ya soke aiki da zato ana nufin kuma azzannul marjo zaton da ba shi da ƙarfi so haka ga ba za ka bauta wa Allah da wannan ba abu na biyu hadisin da yake mai rauni ba a jingina wa annabi sallallahu alaihi wasallam kai tsaye shi annabi ya ce in ka jingina annabi sallallahu alaihi wasallam kai tsaye kuma ya tabbata ba maganar annabi ba sallallahu alaihi wasallam to kai ma ka shiga cikin sahun waɗanda suka yi masa ƙarya kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa yana cewa man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawa maqadahu minan nar wanda duk yayi mun ƙarya da gangan to ya nemi saukin shi a wuta a wata ruwa ya ta falyajidi jinnar ya ya jefa kansa ma wuta wato makomarsa dai karshe kawai wuta ce don haka ma je ya fada da kansa a wata ruwayar annabi sallallahu alaihi wasallam innal kadhiba alayya laysa ka kadhibin ala ahadikum wanda duk zai min ƙarya ba daidai yake da yi ma wani mutum ƙarya ba yiwa annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya babban abu ne annabi sallallahu alaihi wasallam man haddasa bi hadithin yura annahu kadhiban ay yura annahu kadhibun fa huwa ahadul kadhibain wanda duk ya bada wani hadisin da malamai suka yadda cewa ƙarya ne to shi ma ya zama ɗaya daga cikin makaryata to ruwayar hadisin da bai tabbata ba zai iya bayar da mutum zuwa ya faɗa cikin kogin yiwa annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya saura kaga wannan ma zai sa mutum ya guji hadisin da aka ce bai inganta zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam baya ga wannan muna da hadisai sahihai muna da hadisai tabbatattu waɗanda suna nan da yawa ko sahihul bukhari da sahihul muslim kadai ka dauka hadisan da suke ciki ba kankani ba kadan bane wanda suka shafi halal da haram suka shafi aikin ibada da aikin mustahabbi da aikin falala da aikin da zaka kusanci Allah ka samu sa talada suna nan da yawa to kaga yaushe ne muka gama aiki da hadisai sahihai har muka koma muna laliban hadisan da basu inganta ba mai aiki da su in har da gaske ne mu gama da sahihan tukunna ya zama da duk wani hadisi sahihi da ya tabbata a cikin sahihul bukhari ko muslim ko duka biyu mun yi aiki da shi mun gama ba ma ba wani hadisi da ba mu ake sai mu ce to yanzu kuma ina masu raunin suke su ma to amma ka bar abin da yake sahihi ka tafi kana laliban da ifi haka nan akwai akwai akwai kifewa akwai kidahumanci Allah yana atastabdiluna allazi huwa adna billazi huwa khair yanzu kwa canza wanda yake alkhairi da wanda yake wani abu makaskanci to kamar mutumin da zai koma ga hadisai masu rauni ya saki hadisai sahihai wanda suna nan da yawa dubinnai ya bar su ya tafi yana neman masu rauni kaga kamar ya bar abin da yake mafi alkhairi ya je yana kama mafi kaskanci saboda haka magana mai inganci ta malamai musamman malaman farko shine hadisin da yake mai rauni ba a aiki da shi ba a rawaito shi waɗanda suka ce ma a rawaito shi sun gidda wasu sharuɗa wanda idan ka lura da sharuɗan sai ka kawai kai haƙuri kamar ibnu hajar ya ambaci waɗanda sharuɗa a cikin littafinsa tabiyunul rajab tabiyunul ajab bima warada fi da rajab haka nan suyudi a cikin littafinsa tadribur rawi ya to daga ibnu hajar waɗanda sharuɗa sharuɗa ne kamar haka na farko ya zama na hadisin yana ƙarƙashin wani wata hujja sahihiya to aka ce yana karkashin wata hujja sahihiya kaga da shi da babu dudde ne tunda akwai hujja sahihiya alkur'ani ko sunna sahihiya kaga shikenan hadisin da ifin bai da wani tasiri anan sannan na biyu suka ce kada mutum ya yadda ya rika jin a zuciyar shi cewa annabi ya faɗa tunda in ya ya rika jin cewa annabi ya faɗi wannan maganar haka kenan ba bambanci da sahihin da da'ifin anan tunda kowanne dama haka ke ji Allah ya taqida inda al'amali bihi subutuhu kaga anan abinda zaka zo kana aiki da shi kuma an ce kada kai rika jin a ranka annabi ne yace kai haka kaga bashi ma shi yafi maka zaman lafiya sannan suka ce abu na uku Allah ya shahira al'amal bi kada ya dauka ya rika bayyana aikin da shi wato kada ya rika fito da aikin a gaban mutane suna gani wato in zai yi a boye kaga ashe kenan ba batun ma ya zo gaya wa mutane ko ya zo hudu ba ko ya zo karantarwa ko ya zo wa'azi ko ya zo darasi an ce kan ma ya bayyana to duk abin da za ka riƙa yi kana ɓoyewa haka kai kanka ya kamata ka tambaye kan ka ji wani abu a ranka in alkhairi ne ya ba zan gaya wa kowa ba ya zama zan ɓoye ba ya zan rika zan rika yin abin da ni da kaina ina ina gudun kada mutane su gani sannan sharaɗi na hudu suka ce kada rauninsa ya tsananta to aka ce kan rauninsa ya tsananta wato ana buƙatar kowane hadisi da isi ka yi bincike tukunna ta yaya za ka yi bincike ka gane rauninsa bai tsananta ba kaga wannan wani ilimi ne da sai ka karance shi ashe kaga gara ka yi hakuri da wannan ilimi ba ko ya san shi ba ko a cikin malamai sai ɗaiɗaiku ne Allah ta'ala ya albarkace su da sanin wannan da da dama daga cikin malamai za ka ga suna faɗar hadisai wanda wasu ma ba su da asali wasu ma hadisan ko isnadi ba su da shi amma kawai ganin an rubuta a wasu littafi an ce annabi ya ce shi kenan su zara suna faɗa to kaga wannan a cikin malamai ma kaɗan ne kamar yadda ibnul jauzi yake cewa laqad kanu idza uddu qalila fasaru fasaru al-yawma min al da can ma in an lissafa su yan kaɗan ne yace to yanzu a zamani na ma sun fi karanci sama da da sun fi kaɗan kankanta a zamanin ibnul jauzi shekara ta abin nan hijira ta abin nan karni na shida fa karni na shida ake magana ibn al-jawzi ya shiyara sai hijirar manzo Allah tana shekara 597 kaga a karshen karni na shida ya rasu yanzu wana karni na goma sha biyar to a zamaninsa can ya ce sun yi karanta kaɗan wato sun fi kaɗan ƙanƙanta to ballantana kuma yanzu saura kaga ashe a ce sai ka san giredin raunin ba mai tsanani ba ne kamar an ce ka haƙura ne kawai don wannan ba ilimi ba ne da kowa zai iya gano shi don haka dai magana a takaice shi ne abinda malamai na farko su ibn sirin su yaya ibn ma'in su imam bukhari imam muslim wanda suke ganin cewa hadisi in bai tabbata zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta hanyar cika sharuɗan da ake bukata mutum ya aje shi ya wadatu da hadisai tabbatattu wanda kuma suna nan da dama suna nan da yawa na'am sai tambayar sa'id awwal fan ya ce malam a yi min karin bayani akan wannan aya kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar Allah ta'ala yana cewa kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah wato kun kasance khayra ummatin mafi alkhairin al'umma wacce aka fitarwa mutane ta'muruna bil ma'ruf kuna umarni da kyakkyawan abu watan hauna anil munkari kuma kuna hana mummunan abu wa billahi kuma kuna imani da Allah wato wannan ayar Allah ta'ala ya fuskantar da ita ga wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallam al'ummar mu'minai wanda mutanen da suka fara shiga karkashin wannan aya sune sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama wanda suka yi imani da shi suka masa biyayya Allah ta'ala ya ce ku kun kasance mafi alkhairin al'umma wato da cikin al'ummomin da aka yi waɗanda suka bi annabawan da suka gabace ku ba taɓa yin wata al'umma mai nagarta mai daraja mai matsayi kamar ku kamar taku ba haka wannan al'umma ita ce mafi alkhairin al'umma wannan kuma shine abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khairun nasi karni thumma allazina yalunhum thumma allazina yalunhum mafi alkhairin mutane sune al wato wato karni na su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama sannan waɗanda za su zo bayan su sannan kuma waɗanda za su zo bayan sahabbai wato tabi'ina da da atba'ut tabi'in waɗannan su ne mafi alkhairin al'umma don haka wannan shaida ce ubangiji ta'ala yayi wa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da suka yi imani da shi suka bi shi suka bi sa suka samu tarbiyarsa da karantarwar sa ubangiji ya ce ku ne mafi alkhairin al'umma ukhrijat lin-nasi wanda aka fitarwa da mutane ubangiji bai ce wanda kuka fito ba sai ce aka fitar to dan ya nuna cewa samuwar sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam wata baiwa ce da falala daga Allah wato ba su suka yi wa kansu ba wani abu ne da aka yi musu wane ne ya musu shine Allah Allah shi ya musu wannan tarbiya shi ya fito da su shi ya tsamo su kamar yadda Abdullahi dan Mas'ud yake cewa ubangiji ta'ala ya dubi zukatan bayansa kakab bai samu zuciyar da ta kai dahara da tsarki da farla kamar zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai ya zabo shi ya sa shi ya zama shugaban halittu duka da kuma bashi manzanci na ƙarshe sannan kuma ya sake duba zukatan mutane daga babu wata zuciya mafi tsarki da dahara da daukaka kamar zukatan sahabbansa ya zaɓo shi don su zama masa sahabbai su zama masa abokai su zama masa abokan aiki abokan tafiya wanda za su taimaka masu taimaka addininsa saboda haka waɗannan mutane allah ta'ala shi ya zaɓo su shi ya fito da su fitowa ta musamman ya sace ukhrijat linnasi linnasi wato idan a nuna cewa fitowarsu amfani ne ga mutane duka amfani ne ga al'umma duka amfani ne ga waɗanda duk za su zo bayan su har zuwa tashin kiyama kuma haka al'amarin ya kasance bayyanar annabi eh, bayyanar annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama amfani ga al'ummar al'ummarsa sannan sahabbansa suka zama amfani ga waɗanda suka zo bayansu domin su suka tsaya suka taimaki manzo sallallahu alaihi wasallam ya isar da sakon da Allah ta'ala ya bashi sannan kuma suka tsaya kai da fata wajen su ga sun isar da wannan sakon su ma ga ƴan baya waɗanda za su zo bayan su karantar da su su tsora su akan hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah ce ukhrijat lin nasi sai ubangiji ta'ala ya faɗi kuma dalilin da yasa suka zama da wannan daraja wato da wannan matsayi sun samu wannan matsayi saboda abu biyu abu na farko a karan kansu sun samu kyakkyawar tarbiya su ya samu kamala ya samu cika sannan abu na biyu sun yi kokarin sun isar da abinda suka koya na tarbiya da ilmantarwa zuwa ga al'ummar da take bayansu shi yasa ce ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari kaga wannan amfanin su ne zuwa ga al'umma sannan wa tu'minuna billah kuma kuna imani ga Allah kaga wannan amfanin su ne ga kawunan su sun yi imani a karan kansu sun cika sharuɗan da ubangiji ta ala ya dora a kansu sannan kuma sun yi kokarin isar da wannan sako zuwa ga waɗanda suke bayan su ta hanyar umarni da kyakkyawan abu da kuma hana mummuna don haka wannan ayar shaida ce na farko shaida ce ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kakaf da suka rayu tare da shi suka yi masa suka imani da shi suka yi masa biyayya suka taimaka mishi cewa Allah ta'ala ya zabe su ya sanya su sune mafi alkhairin al'umma sauraka dukkan wani abu da za a faɗa na suka dangane da waɗannan bayan Allah ya ci karo ya saba da shaida da ubangiji ta'ala ya ba su shaida mai kyau irin wannan da ire-irenta da yawa a cikin alkur'ani sannan kuma abu na biyu wannan aya shaida ce ga wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallam cewa duk cikin al'ummomi da aka yi na annabawa babu al'umma da ta kai wannan al'umma ta manzo sallallahu alaihi wasallama wato alkhairi shi yasa za su fi kowace al'umma yawa a aljanna Allah ka samu dace amin ah, sai tambaya ta gaba ya ce malam shin ya halatta ayi abota da mashayin giya to aboki ana so in za yi abota ka samu mutanen mutanen mutumin kwarai mutumin kirki wanda idan ka jahilci abu zai sanar da kai wanda idan ka manta zai tuna maka wanda idan ka gafala zai wato tashe ka zai faɗakar da kai wannan shine aboki wanda ake so kai ya zama na kana tare da aljalisu salih kamar da annabi sallallahu alaihi ya ce ya ba da matsalar jalisun salih wal jalisun su wato misalin wanda yake zaune da aboki na kwarai da wanda yake tare da abokin da ba na kwarai bai ce kamar mai zama da mai sai da turare ne sai da turare in maka ka ji kanshin turarensa in ma ya yan maka in maka ka saya ba za ka rasa samun amfani daga wajensa ba duk ta yadda aka yi sai ka amfana da shi ko ta hanyar ka ji kanshin turarensa ka more ko ta hanyar ya ce zo in san maka ko ta hanyar ka da kuɗi ka saya duk da ya amfanin ka ne sannan misalin wanda yake zaune da abokin da yake mara kyau wato ba mugun aboki ne in ma dai wato ya ce kamar misalin mutumin da yake zaune da kusa da makeri yana zaune kusa da makeri makeri na busa zigazigansa in ma dai ka ji wani wari na abin da yake konawa yana tashi yana dukan hancinka ko kuma ya kona ka amma za ka samu wani abu na alkhairi tare da da wannan zaman naka da shi ba to haka wanda yake zaune da mugun aboki don haka ba daidai bane mutum ya riki aboki wanda yake ba ba bisa ɗabi'a mai kyau ba Nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa almaru ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil mutum na tare da bisa hanya da dabi'a ta abokinsa don haka mutum ya duba ya ga da wa zai yi abota Allah ta'ala na ce al-akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa al-muttaqin abokai rana gobe kiyama za su zo sashin suna nuna adawa da kiyayya ga sashi Allah ce sai dai waɗanda suke masu tsoron Allah shi kaga ana so abota ta kasance kan tsoron Allah kan biyayya ga Allah haka mutumin da zai zauna da mashayi ba shi da wani amfani domin amma dai kai kanka alƙa zargin ka cewa kai ma kana shan giyan nan imawa ya iya cin nasara a kanka wata rana ya ja ka har ka shagiya din sannan ba wanda zai tunatar da kai bane in ka manta ba wanda zai ilmantar da kai bane in ka jahilta ba wanda zai fadakar da kai bane in ka rafkana saboda ka kaga ta inda za ka amfana da shi illa iyaka ka bata wato ka bata sunanka ka bata eh, wato tarihinka ta yadda za a rikicin cewa ai wani nan abokin wani ne ai wani din nan dan giyan na ai wani ne abokinsa. sayyidina ali na cewa an mar'i ila ta wa an qarinihi wa kullu qarinin bil muqarin yaqtadi kana tambaya ka tambaye mutum ka tambaye waye abokinsa domin kowane aboki yana tafiya tare da layin abokinsa ne saboda haka ya kamata mutumin da zai yi abota ya abota da mutumin kirki wanda ya san zai amfana da shi duniya da lashira. na'am sai tambayar Aminu from Santa ya ce malam ina neman ƙarin bayani akan ayar da take magana akan matan da Allah ya haramta a aura wadda ke cikin suratun nisa'i ubangiji ta'ala a cikin suratun nisa'i ya yi magana akan matan da ya haramta namiji a aure su ko saboda nasaba da take tsakaninsu ko kuma saboda ainihin surukutaka da shayarwa da suke tsakanin su saboda surukutaka ubangiji ta'ala yayi magana akan wannan ubangiji ta'ala yake cewa hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa ammatukum wa akhawatukum wa khalatukum وأرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم wa الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن وإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أسلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحسنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله, كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين هذا هو آية a cikin wannan aya ubangiji ta'ala ya ambaci mata guda bakwai wanda ya haramta saboda nasaba saboda wato dangantaka ta haihuwa Allah ta'ala ya ambaci uwa hurrimat masalikum ummahatukum zaka uwa haramun ne mutum mahaifiyarsa kakarsa da abin da ya sama dai dukkan wani wanda yake da haƙƙin haihuwa a kanka kullu mallaka alai mallahu alayka wilada shine nan ubangiji ta alaiki nufi da da al'ummu al'ummu uwa da kaka da kakas kakas da baba kakas babasa da kakas kakasa haka dai har zuwa sama ubangiji ya haramta maka aurensu su wa banatukum da ƴaƴanku mata wanda ka haifa ko abinda suka haifa wato dukkan wani wanda ka haife shi ko wanda shi ya haifa kai ka haife shi shi ya haifa ubangiji ya haramta muku auren wannan wa akhawatukum da waɗanda suke ‘yan uwanku al-ukhtu huna al a nan ana nufin al'uktu shaqiqa ko al-ab ko li'um wato uwa da take shaqiqiya ko li'abbiya ko kuma li-ummiya duka sun shiga shiga cikin wa akhawatukum wa ammatukum ko wacce take wato yar uwar uwa yar uwar uba yar uwar uba wato amma wacce ke bangaren uba ko kuma khala ta bangaren ta bangaren uwa wato ah, gwaggwansa ko innarsa wani ta'ala ya haramta masa ya auri wannan wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa banatul akhi wa banatul ukhti da waɗanda da ‘ya'yan dan uwanka wato ‘ya'yan dan uwanka da ‘ya'yan ‘yar uwanka do ubangiji ta'ala ya haramta muku aurensu waɗannan kaga su suke su suka haɗa mata bakwai ko nau'i bakwai na mata wanda aka haramta ka aure an ce ‘ya'yan ‘yar uwa da ‘ya'yanta da ‘ya'yan ‘ya'yanta abinda ya kasa ko ‘ya'yan ɗan uwa da ‘ya'yan ‘ya'yansu wato koda sun yi ƙasa duk haramun ne mutum ya aura kaga waɗannan dangantaka ce ta sa Allah ta'ala ya haramta a aure su ne al-muharramatu bin nasab sai ce ummahatu nisaikum da iyayen matanku wa ummahatukum allati arda'anakum wa ummahatukum allati arda'anakum da matan da suka iyayenku mata wanda suka shayar da ku sauraka ka da ta shayar da kai ko da wacce ta haife ka bace da ta shayar da kai haramun ne ka aure ta saboda haka dukkan wani wanda yake da alaka da ita kamar kamar ƴaƴanta ƴan uwanka ne tana da ƴaƴa mata sun zama ƴan uwanka ne minar radaa ba za ka aure su ba yar uwarta ta zama khalakka ce minar minar radaa ba za ka aure ta ba shine ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum minar radaa da ƴan uwanka wanda kuka sha nono ɗaya da su sawata dukkan su sun zama maharramanka ba za ka aure su ba saboda ka dukkan wani wanda yake da alaka da ita mai shayarwa da mijinta dukkan wata macen da take da alaka ta nasaba da ita mai shayarwa da ita mijin da mijinta to sun zama cikin muharramanka ba za ka aure su ba to wannan su ne waɗanda su kuma aka haramta maka ka aura ta fuskar shayarwa sannan sai kuma ta fuskar surkutaka su ne wa umma ummahatu nisaikum da iyayen matanku da kuka aura wanda duk ya auri mace to uwarta ta haramta gare shi da zarar an daura aure ba wai sai mata tare ba da zarar aka daura mutum aure da wata to uwarsa uwar wannan yarinyar da ya aura to ta zama haramun a kansa wa umma ummahatu nisaikum ce wa raba'ibukum allati fi hudurikum min nisa'ikum allati dakhaltum bihinna da rabiba ita ce wacce take yar matarka wacce ka aura ta tare to haramun ne kuma ka auri yarta matukar an daura aure ta tare to yarta ta zama haramun ka aure ta tace rabiba wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisa'ikum allati dakhaltum bihinna fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala juna alaykum matukar ta tare baka auri mace sai bata tare ba sai kuka rabu to kana da dama ka auri yarta in tana da ya amma matukar an tare ta shiga ɗakin ka haramun ne kuma bayan rabuwa kace zaka auri. yatta shine waraba ibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin fa in lam takunu dakhaltum bihin fala junaha alaykum sannan wa halailu abnaikum halailul abna sune ƴaƴan wato matan ƴaƴan da kuka haifa mutum ne yana da ɗa dan yayi aure to wannan yarinyar da ya aura ta haramta ga ubansa matukar dai shi ya haife shi shi yasa Allah ce allazina min aslabikum to waɗannan kaga su rukutaka ce su uku ta sa aka haramta ka aure su matar da ka aure ta haramun ne ka aure ka aure uwarta haramun ne ka aure yadda matukar ta tare sannan kuma haramun ne ka aure yar wato matar da ɗanka ya aura ɗanka na cikinka ya aura waɗannan su uku surukutaka ce take sa su zama haramun sannan sai Allah ce an tajma ubainal ne. sannan haramun ne mutum ya hada aure tsakanin wato al'uktaini ya auri ya auri kanwa ya ko ya auri ya ya auri kanwa ya hada su ba laifi idan ya auri ya suka rabu kanwa ta za ta aure shi ta aure shi amma kada ya hada su lokaci daya zama yana auren ya yana auren kanwa hadisi ya zo da karin mutum ya auri ya sannan kuma ya auro khalatta ko ammata wato aure yar uwar uwarta ko yar uwar babin nan babanta wannan haramun ne ya hada su inda a ce ya rabu da wannan to zai iya auren ɗayar amma ya hada su haramun ne sauraka duk wacce mutum ya sani tsakaninta da waccan inda namiji da mace ne ba za su yi aure ba to haramun ne kuma hada su a lokaci guda a auren su domin wannan zai kawo yanke zumunci zai kawo rigima tsakanin dangi ne wa an tajma'u bainal ukhtaini Allah ce illa ma kasala sannan sai Allah ya faɗi aya ta gaba sai ce wal ta minan nisa hakanan matar da take karkashin auren wani haramun ne wani ce shi kuma daura masa aure da ita illa ma malakat aymanukum sai dai wanda aka ciwo su tafi ta wajen yaki mace ce aka fita yaki aka ciwo ta to wannan ya halatta mutum ta zama sadakarsa koda koda a can a cikin yan kafirai tana da tana da miji bayan ta istibra'i na haila daya shine illa ma malakat aymanakum to waɗannan ubangiji ala duk ya haɗa su cikin karkashin hurrimat alaikum an haramta muku ku aure su ko don saboda dangantaka ko don saboda shayarwa ko don saboda surkutaka ko kuma dan bai halatta a hada su lokaci guda ba sannan sai Allah ce wa uhilla lakum ma wara'a zalikum waɗanda ba waɗannan ba an halatta muku kuje ku aura saboda su na halal din ba za su lissafu ba dan su suke da yawa sai aka faɗe su a dunkule na haram din kuma sai aka lissafa su domin kaɗan ne to waɗannan su ne ake kira al-muharramat imma bin nasab wa imma bin raba wa imma bin musahara abinda duk nasaba ta haramta ta haifar na haramcin aure tsakanin namiji da mace to haka ne shayarwa ita ma take haifarwa tsakanin namiji da mace wato na haramcin aure shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya haramu bil raba'i ma ya haramu bin nasab duk abinda yake haramta saboda abin nan eh, saboda nasaba to haka nan saboda shayarwa shi ma haka abin yake haramcin yana wakana tsakanin miji abin da namiji da mace wannan shine abin da ayat ta kunsa a dunkule Allah ta'ala ya bamu mu dacewa amin summa amin to alhamdulillah masu sauraro nan muka kawo ƙarshen wannan shiri namu na fito ya rahama a yau haka za a iya aiko mana da sakonnin tambayoyi kamar yadda aka saba wato sifili takwas sifili biyar bakwai takwas biyu tara takwas bakwai hudu sifili takwas sifili biyar bakwai takwas biyu tara takwas bakwai hudu ko kuma akan lambar waya wato sifili takwas sifili biyar biyar biyar hudu hudu hudu daya uku sifili takwas sifili biyar biyar biyar hudu hudu hudu daya uku ko kuma akan adireshin mu yanar gizo wato fatoyin rahama a yahoo.com ko kuma a dandalin mu na sada zumunta wato facebook ta haka a madadin shehun malamin mu a dr shek muhammad sani umar rijiyar lemo babban malami a tsangayar shari'a da nazarin addinin islama da ke jami'ar bayar a nan kano sai kuma bashir idris ungogon da ya sada mu da ku ni shehu bala na ke cewa mu haɗa wani shirin da yardar allah كتبنا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما